Awit, Kabanata, Isandaan at Apat Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay takila mong talaga. Karangalat kamahalan, lubos na dadaramtan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalim ang lingkod mong tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Bumuhos sa kabundukan, umagos sa kapatagan. Natipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Matapos, ang ginawa mo'y naglagay ka ng hangganan upang itong kalupaay di na muling laganapan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Kaya kahit na sa ilang ang hayop na naroon, maging hayop na mailap, may tubig na naiinom. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang pagpapalat, lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Mayroong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya may langis pa ng ulibong, nagdudulot ng ligaya at tinapay na pagkain pampalakas sa tuwina. Ang mga kahoy ni Yahweh masaganang nadidilig, mga cedar ng Lebanon, kayo mismo ang nagtanim. Sa malagong mga puno at malabay nitong sanga, mga iboy nagpupugad, doon sila tumitira yaong mga kambing gubat nagkalat sa kabundukan, sa bitak ng mga bato ang kuneho nananahan. Ang buwan ay nababatid sa buwan ding iyong likha, araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag. Kung gumabi, gumikising ang hayop na maiilap. Umuungal itong leon samantalang humahanap ng kanyang makakain na sa Diyos din nagbubuhat. Kung sumapit ang umaga, dala nito kanyang huli, pumupunta sa taguat, doon siya nangungubli. Samantalang itong tao, humahayo sa gawain, sa paggawang walang tigil, inaabot na ng dilim. Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit, maliliit na isda, ay di mabilang Iba't ibang mga babor ang dito ay naglalakbay, samantalang ang leviatang nilikha kaagapay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ikay lumalayo, labis silang nangangamba. Takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nag-iinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa purihin si Yahweh.